بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال الاختلاف في التفسير على نوعين منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق و اما استدلال محقق والمنقول إما عن المعصوم و وإما عن غير المعصوم بحث اختلاف در تفسیر جایی برمیگرده به دلیل که این دلیل شاید آیه از قرآن شاید حدیثی و شاید قول صحابی باشه و شاید استدلال باشه قرائم باشه شاید اصول فقه باشه شاید لغت باشه شاید علم بلاغت باشه فرق میکنه ما اون قرینه این که استفاده میکنه در تفسیر لغوی یا اصولی باشه بحث مطلق و مقید عام خاص یا اون قرینه من چی باشه حدیث باشه ان اعطیناک الکوثر بگیم کوثر چیه رودی از رودها که رسول الله صلی الله علیه و چی شد حل نزاع شد پس این علمی که به ما رسید در تفسیر یا خبر صادقه یا گفتم آیه از قرآن جای عام و جای خاص و جا و جای دیگر یا اینکه حدیث یا اینکه قول صحابی که در سبب نزول میاد و یا استدلال استنباطه که این دوتا با هم دیگه فرق میکنه که بحث اجتهاد میاد گفتم اگر اختلاف پیش بیاد اختلاف در اجتهاد نه در اصل دلیل قال والنوع الاول الخلاف الواقع في التفسير من جهه النقل چیزی که به ما نقل شده اختلافی که در اون پیش میاد والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم يعني شاس ينبر شاس غير بينبر والنقل كيف منفذه وهذا هو الأول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف بتنم صحيح الزيف بفهمه ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فشو آدم نتني یا در تفسير آية آیه حديث سحيد حدیث وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا الى الجزم بالصدق منه وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامة عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام وقتی که ما در یک آیه ما آثار مختلفی از صحابه داشته باشیم یا احادیث مختلفی داشته باشیم قسم اول صحیح یا ضعیفه مشخص میشه قسم دوم نه همه صحیحه انسان بیاد بخواد موشکافی بکنه بخواد تعنت به کار ببره یعنی بخواد تلاش بکنه که به یک نحوی بین اون دو تا قول مثلا جمع بنده یا ترجیح بده یک جاها از باب فضوله یک جاها نتیجه نداره حالا بحث نوع فضول خواهد گفت هم خواهد زد قال و اما ما يحتاج المسلمون الى معرفته فان الله نصر على الحق دلیلا فيه دلیلا اون چیزی که ما نیاز داریم خدا روش دلیل گذاشته مثلا در قرآن نیومده که رفیق موسی کی بود که خدا من گفت برو پیشش ولی در حدیث اومده کی بود اسمش چی بود خضر خب شما میرید در اسرائیلیات میگی بله خضر هزار سال عمر داشت خضر نمیدونم اینقدر فلان بود یا مثلا میرید در اصحاب کهف نمیدونم این سگش اسمش این بود فلانی اسمش این بود این اینقدر عمر داشت اون فلانی اینقدر عمر داشت اینقدر فلانی بود یا مثلا در بحث آدم و هوا ماری و ابلیس اومد به شکل یک ماری اومد در بهش خودش رو جا داد فلان داد اول اومد هوا رو وسواس کرد به خاطر همین هوا ملعونه اینها میشه بهش اعتماد کرد این منقول این باطله اینو اول تو ذهن من باشه این نوع فضولی این نوع چیزایی که در تفسیر میبینید به خاطر همون بحث تقریب ذهن اومده ولی که ای کاش های تفسیر به این اسرائیلیات آلوده نمیشد ای کاش که نبود چون رسول الله صلی الله علیه و سلم سخت با عمر بن خطاب رضی الله عنه برخورد کرد قرآن هست شما میرید کتاب های اونا رو دارین میخونه تورات و فلان هر که میاد الان بحثش بحثش خواهد کرد اون حدیثی که اومده که میگه که اشکالی نداره از بنی اسرائیل نقل بکنی اصنافش خواهیم گفت این مبهماتی که در قرآن اومده مشخص نشده دو نوعه یه جایی خداوند مبهمش کرده به خاطر تعظیم اون فعل اون فعل به شناعت خودش بمونه کی به عایشه تهمت زنا زد تو حدیث اومده ولی تو قرآن نگفت به خاطر که اصل این جرم به همون عظمت خودش باقی بمونه فرقی نمیکنه که اون بود که عایشه رو تهمت بزنه یا کسی دیگه رو تهمت بزنه هر که جرم این بیشتره ولی که خود شناعت فعل رو برسونه یک جایی خداوند اسمشو به کار نمیبره چون برای ما فرقی نمیکنه الان اون شخصی که با موسی و خضر حالا ما اسمش دونستیم که خضره اسمش ندونستیم چی تأثیری در ما داره مهم اون قصه ای که موسی با خضر رخ داد و اون جریانی که پیش اومد از بحث آینده از بحث علمی که خدا وحی کرده بود در مهم برای ما اینه نه اینکه فلانی اسمش این بود فلانی اسمش این بود قال پس مبهمات دو یکی از باب فضول ذکر چون فضول توش ذکر نشده و یه جایی اگر ذکر نشده به خاطر تعظیم اون فعل و شناعت اون فعل و شاید از باب ستر هم باشه مثل آیه زهار ما گفت و لعان گفت خدا خواست صحابه را چکار بکنه ستر بکنه مبهمش کرد به خاطر سترش قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح من اختلافهم في لون كلب اصحاب الكهف تفاصيل رو بخونید رنگ سگ اصحاب کف چه رنگی بود قهوه‌ای سیاه سفید خب قهوه‌ای باشه سفید باشه سیاه به درد چی میخوره علمش به درد میخوره نه فقط رنگ خودکار باید تمام بکنیم اون ورقه اصراف تو ورقه بکنیم به درد نمیخوره این فضول بهش میگه این از باب چیه فضول و فی البعض الذي ضرب به قوم موسی من البقره فقلنا ضربوه ببعضها حالا اون تیکه گوش که گفت خداوند بزنید به اون شخصی که مرده اون تیکه گوشت این گوشت ران بود از گوساله یا گوشت گردنش بود یا گوشت مایچش بود شکمبش بود کجا بود این گوشت فقل نضربه بعدا خدا گفت یک جز از اون گوشت خب حالا به درد چی میخوره که این گوشت گوشت کجای اون حیوان باشه و کجای اون شخص زده شد فقل به بعضا اینا چیه از فضول کلام قال فی مقدار سفینه نوح و كان خشبا میدونید نوح وقتی کشش ساخت از چقدر درخت ساخت یک میلیون درخت اونم چه درختی درخت گردی. میدونید درخت گردی کجا درخت های گردوی شوروی و و و و و این دیگر مسائلی که دیگه بعضی دیگه اضافه میکنن از خودشون از جیب خودشون دیگه از جیب اسرائیلیات هم نیست دیگه بنی اسرائیل بیگناهن دیگه اون شخص از خودش تحلیل میکنه بله این کشتی نوح در روی فلان کوه یکی میگه در ترکیه یکی میگه در برفی روی کوه اورست یکی میگه هیمالیاست هر کسی یه چیزی میگه این دیگه چیه اسباب فضول هر جا باشه کشتی هر جا نشسته نه این چند کیلومتر طولش بوده چند کیلومتر عرضش بوده و فی اسم الغلام الذي قتله الخضر و نحو ذلك اون غلامی که خضر کشتش اسمش چی بود و هذه الامور طریق العلم بها النقل این امور اگر علم مده صحیح رو چشم اما غیر از این به هیچ نقلی جز قرآن یا سنت صحیح نمیشه اعتماد کرد فما كان من هذا منقولا لا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب المسألة فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بالحجة نواكني أخبار بني إسرائيل قسمه إذا حدثتم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه سقس رسول الله صلی الله علیه و اخبار اسرائیل رو میکنه قسم اول قرآن اومده تقسیم کرده مثل قصه اصحاب كهف چند نفر بودن اونا گفتن چهار نفر پنجمیش تک در بعد دیگه بین خودشون اختلاف کردن و خب قرآن من رو کرد نه اینطوری نبوده بعضی اینطوری گفتن بعضی اینطوری گفتن و بعد آخر خودش خداوند یه قول دیگه رو میگه که میاد بحثش انشاءالله یک سری پس تکذیبش رو ما میدونیم یک سری تکذیبش ما میدونیم شرع اومده تکذیب کرده یک سری مسائل اومده شرع تصدیق کرده همون چیزی که شما تو قرآن دارید قصه موسی و فرعون عصایی که اومد اجدها شد اینا همون تو چی دارید تو تورات دارید تو انجیل هم دارید تصدیقه نوع اول تکذیب باید تکذیب بکنید اگر تصدیق بکنیم اونها مثل الان فیلم یوسفی که ساختن تو ایران فیلم یوسفی که ساختن این فیلم چیه مبناش اساسش اسرائیلیاتی که قرآن نقضش کرده یا قرآن دربارش مسکوت بوده و جایی هم جاهایی هم شاید راست توش باشه مثل اینکه اونها نمیدونم 11 تا نمیدونم تا برادر بودن و نمیدونم اسم این یعقوب بود و اسم این یوسف بله اینا که ما میدونیم اینا که همه که همه کس میدونن واضحه ولی یک سری مسائل که عین کذب کذب صراح یوسف تو چاه بعد جبرئیل میاد بعد جبرئیل بهش میگه بله تو باید ایمان بیاری به 14 معصوم قرآن گفت حدیث گفت هیچی نداره تو اسرائیلیاته تو هم نیست خب موقف ما چیه تکذیب تکذیب کذب سریح بس یک نوعش ما تکذیبش رو سریح میدونیم یا از اضافات بعضی از مفسرین بوده یا میدونیم که اون ناقل خبر دروغگو بوده دونیم این کذب حالا هرچند که بحث بیشتر در بحث اسرائیلیات پس اسرائیلیاتمون یا یه چیزی صدقش میدونیم که شهر تصدیق کرده مشکلی نیست میاریم بله در تورات هم همین اومده مثلا اياك نعبد و نستعين در انجیل متا اومده و وحده تعبد و وحده تعبد با این عبارت اومده در انجیل عبرانی خب ما میگیم بله و ایاه وحده تعبد همون و ایاک نعبده همون عبارته پس اونها باید خداوند یکتا یکتا رو بپرستن چون گفت و وحده تعبد ایاک نعبد این با عبارت دیگه یعنی خداوند یا یکتا باید در عبادت قرار بدیم درسته ایاک این معنا میاد اینجا ما شاید مثال بزنیم بگیم که بله در انجیل اومده تصدیق میکنیم یه جایی نه ما میدونیم که دروغه و کذب سریحه میگیم دروغه مثل اون چیزی که در اسرائیلیات اومده که نوح علیه السلام مست میکنه بعد که مست میکنه سه تا فرزند داشته یافس و حام و سام بعد خودش رو لخت میکنه بعد یکی از برادرها میره بقیه برادرها رو خبر میده افشا میکنه اون پوستش سیاه شد به خاطر همین آفریقایی‌ها سیان و نمیدونم غضب خدا خشم خدا بر اونها شد هرچه کنیز هست و مسلمان ها نمیدونم از نسل یا حامن اینها نمیدونم عربن خب اینا واضحه که چیه مندرآوردیه که بیان بنی اسرائیل خودشون قوم برتر بدونن ما از فرزند سامیم اونهایی که حامن به خاطر لعن نوح به اونها اونهایی که فرزند یافسن به خاطر لعنت کردن نوح در اون قضیه جریان مشروب خوریش و مس کردنش و کردن خودش اونها را لعن کرده پس اینها ملعونن پیش خدا ولی اونها را باید همه سر بزنیم غیر از بنی اسرائیل باید همه سر بزنیم نتیجه گیری از چی از یک قصه دروغین این کذبش چیه کذبش صریحه کذبش صریحه این نیاز دیگه به برهانی از قرآن نداره یک سری ما براهین از قرآن داریم یک سری براهین منطقی عام از قرآن برداشت میشه بحث استفای پیامبران خدا و بحث همون نسبتی که ما در عقیده خوندیم نسبت به پیامبران اینها محال از اونها یک سری چیزها شرع ساکت شده دلیل قرینه عامی یا قرینه خاصی بر تکذیبش نداریم و قرینه عام یا خاصی بر تصدیقش هم نداریم این که شیطان اومد اول هوا را وسوسه کرد بعد هوا آدم را وسوسه کرد نداریم شر نه تکذیب بکنه نه تصدیق بکنه موقف ما چیه سکوت اگر تصدیق کردیم شاید ما باطلی رو تصدیق کرده باشیم و اما یحدثوکم به باطل و اما یحدثوکم بحق حق شاید تکذیبشون بکنی و حق باشه و شاید باطلی باشه شما تصدیق بکنید پس موقف باید چی باشه سکوت این سه تا موقفی که ما باید داشته باشیم در مقابل اون اخباری که بهمون نقل میشه و كذلك ما نقل عن بعض التابعین یک مسئله که اونجا اشاره کرد کعب و وهو بن منبه و محمد بن اسحاق نکنید کنید من قبلا اشاره کردم درسته کعب احبار از اسرائیلیات نقل کرده و جز کسانی بوده که درایتی نسبت به کتاب تورات و انجیل داشت بعضی از کتاب در کتاب های خصوصا معاصر مثل کتاب هایی که درباره ماسونیت و فراماسون نوشته شده کعب را به عنوان یک ماسونی میشمرن به عنوان یک منافق ازش یاد میکنن بیشتر و بیشتر این کتاب سیاسیونن اونهایی که جز احزاب سیاسی شدن حالا میخواد فتح و حماس و نمیدونم از این شاکله ها از این اخباری که بهمون به نقش شده تعبیر سیاسی کردن که بله اینها اومدن اینها از عمد اومدن این سم را وارد اسلام کردن که اسلام را تشبیه بکنن از عمد این این ائممون این علمامون این کسانی که جزء کبار تابعینن یا مخضرمن یا بعضیاشو صحابن که بهش تهمت میزنن مثل ابن عباس اینها بریئن اگر یک علمی کعب بهمون نقر به خاطر اینکه چی تصدیق یا تکذیب از شرع ندیده بر اون خبر بهمون منق نه اینکه دیگه ما فورا وارد بشیم با تحلیلات خودمون فورا سهام اتهاممون متجه کی بکنیم به اتجاه کعب رحمه الله بعد بیان چیکار کنیم او را متهم به دروغ یا به نفاق متهمش کنیم و كذلك ما نقل عن بعض الطابعين تابعين این لم يذكر يذكر انه اخذه عن اهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض اقوالهم حجة على بعض وقتی که تابعین چند تا قول را یک متن نقل میکنن اختلاف بین اونها دیگه قول یکی بر دیگری نمیتونیم ترجیح بدیم و ما نقل فی ذلك عن بعض الصحابه در نقل اخبار اسرائیلیات نقلا صحیحا فالنفس الیه اسکن یعنی وقتی که یک خبری اسرائیلی صحابی نقل میکنه فرق میکنه تا اینکه یک تابعی نقل بکنه مما نقل عن بعض التابعین لان احتمال ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من بعض من سمعه منه أقوى ولأن نقل الصحابه عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ومع جزم الصحابي بما يقول كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم يعني ممکن احتمال بیشتر در بحث صحابه اینه که صحابه دیگر شنیدن یا از شنیدن یا خبری از رسول الله صلی در تصديق اون خبر فهمیدن نه اینکه یک خبری دروغ باشه بعد اونها بیان نقل بکنن والمقصود یعنی خلاصه أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا صحيحه ولا يفيد حكاية حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وامثاله. مثلا شما یک کتابی داری میخوای به معروف روایت بكوني سند دنبال سند هستی مثل كتاب هي ابن أبي الدنيا خب کسی نیومده دين كتاب رو بكوني بکنه اینجا صحت و سقمش ما دونين ولی این کتاب را شاید یک کسی پیدا شد کتاب رو تخریج کرد ما الان دنبال چیم دنبال جمع هر چیزی که در اون مسئله گفته شده جمع میکنیم کاری که تبری کرد هر چی گفته شده در آیه هاروت و ماروت جمع کرد بعضیا گفتن دو تا فرشته بودن بعضیا گفتن شیطان بودن بعضیا گفتن نمیدونم دو تا جن بودن که نمیدونم فلان شدن بعضیا گفتن نه ساحر و جادوگر بودن همه این اقوال از اسرائیلیات و غیر اسرائیلیات همه چیز میاره توش همه چیز توش میاره و حکم نمیده به صحت این یا تا اون تا آخر که بعد خودش از تفسیر قرآن ترجیح میده با توجه به آثار صحیح ولی که یک کسی بخواد که به تازه تازه وارده بخواد تفسیر تبری رو باز بکنه بره در بحث هاروت و ماروت گم میشه توش به خاطر چی به خاطر عدم ترجیح و عدم بیان صحت و سخن اون روایت ها اگر صحت و سخن درسته که مشکل حل شده قال وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح دوره برگشت به قسم اول الان همه در چی بود قسم دوم بریم به قسم اول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد بحث هاروت و ماروت صحیح داریم دو تا ملک از ملائکه خداوندن که برای امتحان فرستاده شدن بعدم وارون هم پاهاشون بالا و سرشون پایین تمام شد رفت تونستیم ترجیح بدین با صحیح فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات, صلوات الله عليهم وسلام والنقل الصحيح يدفع ذلك وقتك النقل الصحيح صحیح بیاد أن منقولات كشدد حل النزاع مشه بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل إن شاید با قرینه مثلا ما تشخیص بدیم که اصحاب کف 6 نفر بودن هفتمیش سگش و قرینه اونجا واب اومد و گفت بسامین هم کلمه اونجا نگفت این با قرینه ها با اینجا واب اومد واب نیومد با یک قرینه لغوی ترجیح میدیم که بله اینا نمیدارم هفت نفر بودن هشتمیش سگشون بود جایی با قرینه فهمیده میشه و گاهی چی گاهی باید نقل صحیح حدیثی ثابتی باشه که با اون بفهمیم قال فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نسب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره اون چیزی که ما لازم بهش داریم از ادله بر تفسیر آیه اون چیزی که ما بهش محتاجیم شک نکنیم که رسول الله صلی الله علیه و گفته و اون را برامون حفظ کرده ما را خداوند رها نکرده که نیاز به امام غایبی داشته باشیم نه ماست ما نیازی به یک امامی غایب یک ما نیازی به مهدی نداریم مهدیمون غایب مهدیمون غایب نیست نیست اصلا به دنیا میاد نمیاد که دین رو کامل بکنه که میاد دین رو کامل بکنه میاد که دین رو نصرت بده ربطی به دین ما نداره الیوم مطمئن لکم دینکم دین ما کامله ما نیاز نداریم چون دین ما کامله و خدا هدفش از دین اتمام حجته این دین محفوظ باقی میمونه این دین شامل قرآن و سنت حالا چه دلیل قرآن گفت ان نحن نزلنا الذکر و ان الله لحافظون سنت چی لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض این دو تا قرآن و سنت از هم جدا نمیشن تا کجا تا حوز تا حوز از هم دیگه جدا نمیشن با هم چسبیدن تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها واضحه روشانة مثل روز روشانة شبي توش نيست ولی برای کی کسی که اهل بصیرت باشه کسی که دنبال بصیرت باشه دنبال حق باشه بره صحت و به یک روایت رو نگاه بکنه بله میتونیم بفهمیم که این روایت ضعیفه این روایت صحیحه با توجه به علم رجال علم مصطلح حدیث میتونیم تشخیص بدیم میتونیم به حق برسیم میتونیم حل نزاع بکنیم بین شافعی ها حنبلی ها حنفی ها میتونیم بین فرق مختلف بین ماتریدی ها و اشاعره حل نزاع بکنیم بین معتزله کدوم یک با دلیلن کدوم یک بی دلیلن کدوم یک دلیلشون صحیحه کدوم یک دلیلش ضعیفه قال ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي إنكم منزور شيخ الإسلام يجمع مسألة خاصية منزور بیشتر رو تفاسیر تابعینه تفاسیر تابعین تفاسیر تابعین درست الصحابة شنيدان شنیدن خير جهات تعبيرات تعبیرات مثل مجاهد به خاطر همین خیلی حکم مرفوع بهش میدن یا حکم مرسل بهش میدن و بعضی ها مستدش میشمارن چون از ابن عباس شنیده و الله عنه خیلی از اون روایت ها که نقش شده در بحث تفسیر بیشترش همونطور که ما محمد میگه مثل ملاحم و مغازی که ابن اسحاق روایت میکنه اسناد نداره یا اگر اسناد داره تا مرسلش میرسه یعنی تا اون تابعی این یک قسمت قسمت دوم مقصد به تیمیه یک مقصد دیگه هم شاید میتونه باشه اون چیزی که در فتاواش میاره در بحث اختلاف محدثین در قبول روایت علی بن ابی طلحه از ابن عباس خب این دوتا با هم دیگه ملاقات نداشته این جز تابعین محسوب میشه یا تابع تابعین یا صغار تابعین اون یکی صحابیه ملاقات نداشته. ولی از صحیفه ای که ابن عباس داشته و مجاهد ازش نقل کرده و دیگران از این صحیفه به ابن ابی طلحه رسیده تقریبا 3000 روایت ما داریم امام تبری از علی بن ابی طلحه از ابن عباس در تفسیرش نقل میکنه منهج مفسرین و خیلی علما قبول این روایت ها هست چون از اصلی صحیح نقل کرده میگن این از این جز همون چیزی هست که علما میگن از باب مناوله و عرض از باب مناوله بهش رسیده یا مثلا فقط اون واسطه شو نمیگه یعنی حکم اون رو بهش میدن در اصل در اصل سند منقطعه محدثین مقدر همین رو تضعیف میکنن ولی خیلی از علما مثل خود ابن تیمیه رحمه الله میگه تصحیحش میکنه همونطور امام احمد هم گفته این مسائلی که در تفسیر نقل میشه دیگه دنبال سند نگرد یعنی بیشترش که نقل میشه در تفسیر و ملاحم و مغازی اینها بیشتر بدون اتاده ولی اینطوری هم نیست یعنی اینکه بدون اسناد نه اینکه بدون مطلقا بدون اسناد نقش شده برامون ولی یا میگم تا تابعیه یا یک جایی مثل این اسناد درش انقطاع هست مثل سند بخاری و ترمیزی و اینا نیست به اون قوت اونها نیست چون یه جایی میبینید یا ارسال درش هست یا وقت درش هست یا قطع درش هست سند مقطوعه یعنی بر تابعیه نه منقطع مقطوعه قول تابعية قال ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتب المغازي اینا نعم، مثال میزنیم کسانی که به طور مرسل روایت کردن یعنی يعني لیس لها اسناد نه نعم، مطلقة اسناد نداره منظور از لها اسناد منظور اینکه اسنادش متصل نیست مرسله یا جای معزله یا جای بلاغاته که ما گفتیم که امام مالک بلاغات رو حجت میشمرده فان اعلم الناس فان او فان اعلم الناس بالمغازي اهل المدینه ثم اهل الشام ثم اهل العراق بیشترین کسانی که مغازی میدونستن بحث تاریخ اهل مدینه و اهل شام و اهل عراق بودن اهل تفسیر چطور اهل تفسیر بیشترش اهل شام و اهل مکه بودن چون در عراق اهل اصحاب ابن مسعود بودن و در مکه اصحاب ابن عباس معروف بودن فاهل المدینه اعلم بها لانها كانت عندهم واهل الشام واهل الشام كانوا اهل غزو و جهاد چرا اهل مدینه نسبت مغازی آگاه ترن چون پیامبر از مدینه بود اهل شام چرا چون بیشتر مجاهدین از شام بودن فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم از اون تاریخ و اون سیرت پیامبر اساسا چون بیشتر باهاش بودن یا بیشتر در اون حركات جهاد بودن اونها بیشتر در تا غیر از اونها ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وبالشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم طبقه تابعين که از وكذلك اهل الكوفه من اصحاب عبد الله بن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم شون أصحاب ابن مسعود وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك في التفسير مالك, مالك التفسير وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب كسانك كموناه كارن از مالك رحمه الله تفسير كتفسير مالك زيد بن أسلم شنيده إنها تفاسير معتمدية قال والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطئة قصدا قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا ما حكمي داريم در بعض جمهور محدثين برئينا كمرسال أجر از دو طريق مختلف بيات تقویت مش وإن مسألة رمام شافعي در كتاب الرساله هم بهش مرسال میکنه مرسل اگر از دو طریق مختلف بیاد تقویت میشه هرچند که ماشاءالله یه چیزای دیگه هم میگه میگه با قول صحابی هم تقویت میشه یا با عمل علما که این این دو تا قی را علما قبول ندارن ولی اینکه با روایت دیگه تقویت بشه جمهور محدثین قبول دارن قال والمراسی اذا تعددت طرقها وخالت عن المعاطاه قصدا یعنی اتفاق باشه دو تا راوی که بیا از عام مثل هم روایت بکنن که ما فکر بکنیم که صحیحه اول اتفاق به قصد كانت صحیحا بدون قصد دو تا راوی مختلف بیان یک قضیه را نقل بکنن اونجا اون مرسل چی میشه تقویت میشه فان النقل اما ان يكون صدقا مطابقا للخبر وإما يكون كذبا تعمد صاحب الكذب واخطا في. فيه فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب وقتی که یک خبر به یا دروغه یا قرینه بر اشتباهش هست اشتباه کرده و یا اینکه صدقه اشتباه توش نیست دروغ هم توش نیست بلکه قرینه بر صدقش هم هست اون وقت هست که ما باید بهش اعتماد بکنیم فاذا كان الحديث جاء من جهتين او جهات وقد علم ان المخبرين لم يتواطوا على اختلافه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح دوتا خبر ضعیفه مرسل و حدیثی که ضعفش یسیره از چند تا طریق بیان ما وقتی که بدونیم این دو تا طریق مختلفه قصدا نبوده که این دو تا ضعیف بیا با هم اتفاق بکنن و ضعفشون شدید نیست که بیان اتفاق بکنن که این دو تا روایت را کنار هم دیگه بیارن که حدیث را قوت بدن علمای حدیث این وجه قوت را از کجا گرفتن که یک روایت اگر از دو طریق ضعیف مرسل بیا تقویتش بکنن از فرموده خداوند فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر زن به خاطر همین دو تا زن را در مقابل یک مرد قوی قرار داد چرا چون دو تا زن همدیگر را تقویت میکنن دو تا مرسل همدیگر رو تقویت دو تا حدیث ضعیف که ضعفشون یا تحصیل و حافظه توهم داشتن همدیگر رو چیکار میکنن تقویت میکنن اون خفت ضبط را برطرف میکنن و اون روایت رو تقویت میکنن این وجه استنباطی علمای مصطلح حدیث همینطوری از جیب خودشون در نیوردن برای خودشون دلیل دارن در اون باب وقتی که این چنین حرفی رو میزنن این اساس این تقویت رو از این آیه قرآن گرفتن قال همچنین از فرموده خداوند ان جاءكم به نبعین فتبینو میگفتن این از باب تبیینه خب یک شخصی حدیث زعی... حدیث رو بهمون نقل ضعفی درش هست وقتی یک کسی دیگه بیاد تاییدش بکنه قیدینه دلیل بچه صدق مخبره قال مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الاول فيذكر مثل ما ذكره الاول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة ابن اسحاق از ترى، طرف واقعی از طرف دو شخص در دو جای مختلف از یک واقعی نقل میکنن خب اینجا دلیل بر این میده که این قضیه یک اصلی داره برای خودش به تفاصیل اون قضیه اینطوری شد اونجا رفت فلان شد اینجا این قرینه میتونه دلیلی باشه بر صدقش بعضی جاها ترجیح که نمیتونیم بدیم یک طرف نمیتونیم بگیم این صحیحه اون صحیحه و نمیتونیم هم جمع ببندیم بینشون مثل واقعی میگه رسول الله صلی الله وقتی با خدیجه ازدواج کرد 40 سالش بود خدیجه و رسول الله 25 سال ابن اسحاق میگه واقعی که کذابه یا متروکه ابن اسحاق ضعیفه ابن اسحاق میگه خدیجه 28 سالش بود پیامبر 25 سال کدوم یک صحیحه هیچ کدوم صحیح نیست میتونیم جمع ببندیم جمع نمیشه حکمش چیه هر کتاب تفسیریش، هر کتاب سیرت شما بخونید هر کتابی چه شیعه چه سنیش همه جا میخونید پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی با خدیجه ازدواج کرد 25 سالش بود خدیجه چند سالش بود 40 سال خبری توش هست حدیثی توش هست نه نداری حدیثی یا ناقلش واقعی یا واقعش یا ناقلش مسحق فانه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطئة من أحدهما لصاحبه بدون قصد الشراط داشته بشان قصد تأييد هم دیگه داشته باشن غیر ممکنه دو شخص من تفاصيل قضیه رو فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثله شاید مثلا در یک بیت شعری تا بیت شعر عمدن بیان این بیاد از این به دوز دیگری از دیگری یا دروغ بگن و دیگری هم مثلش دروغ بگه از مثل هم دروغ گفتن مثل امتحان میشه برگه امتحانات دو ما میاد مثلا ما تحصیل میکنیم یه جایی میبینیم یعنی مو از مو نمیزنه این جواب که نوشته پنج خط همون جواب پنج خط تو اون بغل دستیش نوشته مو از مو نمیزنه مو از مو نمیزنه اینجا احتمال هست که بگیم اینها از همدیگر ندوزیدن تقلب نکردن احتمالش هست که بگیم اینها از متن کتاب همینطوری حفظش کردن جواب جواب سوال نه امکانش نیست اینها چیکار کردن غش کردن تقلب کردن اما اذا انشا قصيده طويله ذات فنون على قافيه وروي فلم تجري العاده بان غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول مع الطول المفرط بل يعلم بالعاده انه اخذها منه یک کسی ابیات فلانی میگه بعد یک کسی میاد چند تا بیت ازش میدوزه خب واضح اینجا این از اون برداشته و كذلك اذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه اما ان يكون واطئه عليه او اخذه منه او يكون الحديث صدقا یا اینکه حدیث صادق باشه این دو تا هر تا اینطوری حافظ بودن شنیدن الا اگر ضعف درشون هست مثل هم روایت کردن اینجا هر تا هم در حفظشون اشکاله اینجا هست که ما نمیتونیم قبول بکنیم قرینه هست بر اینکه مثل هم بودنشون محل اشکاله اما اگر در الفاظشون متقارب نبود الفاظشون اختلافی بود اینجا هست که بله میگن اینا اتفاق نکردن که با هم اون دروغ رو سر هم بکن و به هذه و طریق يعلم صدق عامه ما تتعدد جهالته المختلفه على هذا الوجه من النقولات وإن لم يكن أحدها كافية كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله أقال حديث يسناد الزيفة نزيف جدا زيف جدا كمطلقان مردوده اما أقال ضعفش یسیری يا مرسله مادامی که معیدی نداشته باشه روایت دیگر اصل سكوت زعف لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق بل يحتاج إلى بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت مثل بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي و ما ينقل من من اقوال الناس و فعال و غیر ذلك یه چیزی در سیرت میشه در جنگ بعد جنگ بعد متواتره و اینکه قبل از احد بوده ولی که بعض از وقایع بعض از وقایع متواتر نیست احاده احادیث به اون رسیده بله علی فلانی رو کشت حمزه فلانی رو کشت فلانی هم رفیقش رو کشت اینجا بعضی جاها دیگه ابن اسحاق میاد روایت میکنه افرادش ابن اسحاق معیدی نداره اینجا چیه ما باید سکوت اختیار بکنیم اون چیزی که خبر صحیح بهمون رسید و سر و چشم اون جایی که قرینه نبود بر اون نقل مرسل یا اون نقل معزل اون چیزی که اسناد نداری یا بلاغی هست اونجا دیگه با سکوت اختیار بکنیم سبحانك اللهم وبحمدك وصلى الله على محمد وعلى و محمد